Յուրաքանչյուր տարի հուլիսի կեսերից հետո Ստեփանակերտում հերթեր էին առաջանում միայն գրախանութների, հագուստի ու կոշիկի խանութների դիմաց։ Ծնողները նախապատրաստում էին երեխաներին նոր ուսումնական տարուն։ Որքանով որ տարօրինակ, այնքանով էլ հասկանալի է, թե ինչու այս օրերին գրախանութ մտնողների թիվը սակավ է։ Հերթեր կային մեկ շաբաթ առաջ, ասում է Ստեփանակերտի ամենամեծ գրախանութներից մեկի վաճառողուհի Նունե Մարգարյանը չեն հասցրել նույնիսկ ամենամյա տոնավաճառը կազմակերպել թեկուզ այն ամենով, ինչ մնացել էր անցյալ տարվանից։ Ամեն տարի հուլիսի 20-ից սկսած մենք դրսում ներկայացնում ենք դպրոցական պարագաները, ունենք մեծ տեսականի, ամեն տարի լինում է մեծ տեսականի թե պայուսակների, թե գրենական բոլոր պիտույքների։ Այս տարի ցավոք սրտի չկարողացանք ոչ մի ձև ապրանք ստանալ եւ վաճառել ենք այն, ինչ մնացել էր անցած տարվանից։ Այս պահին սպառվել են գրեթե բոլոր տեսակի ապրանքները եւ հաջախորդների հարցերին շատ ժամանակ չեն կարողանում պատասխանել, թե ինչու չկա, մեծ մասը հասկանում է, մյուս մասը չի հասկանում եւ այդ հարցերի պատճառով էլ մեկ-մեկ մենք ենք մեզ վածկում։ Պահանջարկը մեծ է, ասում է վաճառողուհին։ Միջոցներ ու հնարավորություն չկա նոր ապրանքատեսակ ձեռք բերելու ուղիները փակ են։ Մեզ հետ խոսում ու ցույց է տալիս դատարկված ցուցափեղկերը, նշում հատկապես ինչի կարիք կա։ Գրիչների տեսականին կապույտը համայալրի սպառվել է, ներկայաց ներկայացված է կարմիր եւ սև գրիշները կանաչել չունենք համարյա։ Տետրեր ընդհանրապես չունենք, մնացել են A4 ֆորմատի տետրերը, մենակ մայրենին։ Գրչատուփեր ընդհանրապես չունենք, եւ մի 3 հատի կա մնացել։ Պայուսակներն ա, որ մի քիչ քանակը շատ ա, մնացածը գրեթե չկա։ Շրջափակումը շրջափակում, բայց երեխաները պետք է սովորեն, ուսումնական տարվա մեկնարկն էլ հեռու չէ, ասում է Գոհար Սարգսյանը։ Գրենական պիտույքներ ու դպրոցական պարագաներ գնելու համար կարծում էր վաղ է։ Ամեն տարի որդու համար նման գնումներ կատարում էր օգոստոսի 15-ից հետո։ Սակայն ինչպես ինքն է ասում, այս տարի իրավիճակը փոխվում է խանութից խանութ։ Ուսուցչուհու հետ խորհրդակցելով րոպեների ընթացքում սպառվող տեսականուց միայն որդու ու նրա ամբողջ դասարանի երեխաների համար աշխատանքային տետրեր է հասցրել տվյալ գնել։ Միայն մաթեմի աշխատանքային տետրներ կային, առաջին եւ երկրորդ տարբերակներ, նույնիսկ երկրորդ կիսամյակայինը ամբողջ դասարանի համար չկարողացա վերցնել, բայց մի հատ վերցրեցի, որպեսզի քսերը 20-ենք բոլոր երեխաները որպեսզի օգտվեն։ Ես եւ շրջակա տետրներն էլ չկային, մայրենի ռուսերենը ամենից մի հատ կար։ Դրանցից էլ ամենից մի հատ վերցրեցի, քսերը 20-ենք, որպեսզի բոլոր երեխաները օգտվենք։ Ինքնուրույն ընթերցանության գիրքը երրորդ դասարանի էլի չկար։ Դեռ միայն դետերնեին էի ուշադրություն դարձնում, դեռ գրիչ, կանոն, մատիտներ չէի վերցնում։ Այդքանը սա ժամը 12։ Երեխաների համար այդ դետերները սա վերցրինք, հետո ժամը 3-ի կողմերը զանգեցի ամուսնուս, որ գնանք արդեն գրիչ, մատիտ բան վերցնենք։ Ժամը 3-ի կողմերը որ գնացի, ամբողջ այդ կանցլերը արդեն դատարկ էր, ոչ մի դետեր չկար։ Նույնիսկ այդ 12 թերթանոց, 24 թերթանոց այդ դետրակներից էլ չկար։ Եթե որդու համար ինչ որ բան կարողացել է գնել Գոհարը, ապա այլ է պատկերը առաջին դասարան գնացող դստեր պարագայում։ Ստիպված այլ ընտրանքային լուծումների են գնում, ասում է։ Նույնիսկ ալբոմ էլ չկար, վաճառողուհին առաջարկեց, որ թերթեր վերցնեմ, հատով աչտիրի թերթերից վերցնեմ, որպես ալբոմ օգտագործելու համար։ Դե ինչ անեմ, ճարս կտրա թերթերից մին 30 հատ վերցրի, այնքան որ որպես նկարչական ալբոմի համար էլի։ Չնայած բոլոր այս դժվարություններին եւ շրջափակման առաջացրած խնդիրներին նոր ուսումնական տարի մեկնարկելու է սեպտեմբերի 1-ին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի խոսքով խնդիրները միայն գրենական պիտույքների բացակայությամբ չեն սահմանափակվում։ Կսած նրանից, որ չունենք, այսպես ասած, դեռ դասագրքերը, այսինքն դեռ չենք բերել, չենք պայստավորել, հնարավոր էլ չի բերել այս շրջափակման պայմաններում ու նաեւ ասենք մեր եղած գրենական պետությունները ընդհանրապես ամենայն հավանականությամբ չեն բավարարի մեր երեխաներին ու նաև բազմաթիվ խնդիրներ են ունենալու կապված տրանսպորտային հարցերի հետ, որովհետև երեխաներ ունենք, որ պիտի տեղափոխեն, քիչներ ունեն, որ պիտի իրեն գնան կան, դե չհաշված նաև էլեկտրակայանի էներգիայի այս հողարային անջատումները, որ եւս խնդիրներ է ստեղծելու դպրոցների համար։ Ունենանք նաեւ ջերուցման բազմապիսի խնդիրներ, եթե այսպես շարունակվի։ Թե ինչպես պետք է լուծեն թերևս ամենակարևոր խնդիրներից մեկը համապատասխան ուսուցիչների բացի լրացումը Միքայել Համբարձումյանն է մանրամասնում։ Ամենտեղ իրանք մոտեցումները պիտի ունենան, ասենք մի դեպքում, եթե ասենք ճարտարից էր գալիս նինգի ու հետ դառնում, կարող ասենք ավելի մոտիկ տեղից գնա, եթե հնարավոր լինի դա անել։ Այսինքն այդ այդ ձևի փոխարինումներ անել, էլի։ Հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև տարբեր իրավիճակներ ունենք, միայն Ստեփանակերտից չեն գնում, ասենք, գյուղերը դասավանդելու, նաև կա գյուղից գյուղ են գնում։ Միտեղ հնարավոր է տակ ոդկով գնալ, բայց այդ ոդկով գնալն էլ հնարավոր կլինի որոշ ժամանակ։ Նրանից հետո ձմեռային պայմաններում դա էլ ռեալ չի լինի, այսինքն խնդիրները այդ ստե դեպի աշնանային ձմեռային եղանակներ գնալով կուժեղանան բայց փորձենք ինչ որ ձևով փոխարինել ինչքանով կստացվի ինչպես կստացվի դա դեռ չեմ կարող Խնդիրներին արագ լուծումներ տալու համար Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարությունը տարբեր միջոցների է դիմում ձեռնարկում քայլեր նոր ուսումնական տարին առանց ավելորդ խոչընդոտների սկսելու համար։ Կարմիր խաչին են քննել, որ դասագրքերն ու գրանական պիտույքները ինչ որ ձևով փորձեն փոխադրել, դա դե այս պահին դեռ կոնկրետ պատասխաններ չունենք, հետեւաբար այլ բան այստեղ ասել չեմ կարող։ Օրեր առաջ մեկնարկել է Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում առաջին դասարանցիների ընդունելության գործընթացը, եթե անցյալ տարի այն կազմակերպ կազմակերպվել է արցանց ձևաչափով, ապա այս տարի ծնողը պետք է մոտենա բնակության վայրին մոտ դպրոցը եւ հանձնի համապատասխան փաստաթղթերը։ Ընդունելություններ են կազմակերպվելու նաեւ մանկապարտեզներում, ասում է կրթության նախարարության ներկայացուցիչը, նշում, որ սակայն սննդի եւ գոյություն ունեցող հայտնի խնդիրների պատճառով ընդունելություն կազմակերպվելու է սահմանված խտությունների շրջանակներում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։